La musico de l'antiqua Grecio estis arto qui ce estis en ciui sociai eventoi. En festoi, en funebrai cae religiai ceremonioi, en teatro, en popularai ocasajoi, antau bataloi, au pervaladoi baladoi en presentadoi de epopeai poemoi. Oni consideris que danke al musico estis atingita la harmonio del animo cae eblas consii pli clare pri la neperfectagioi en la naturo cae en la artoi. En si escribajo res publico, Platono dedicis chapitron en quiu li donis al musico exceptan educan valoron. Tio reliefigis en la gravezzo de la musica educado al infanoi cae knaboi per quio la greca sozzio stimulis la gustum por la bellezzo cae harmonio, quiel io rilata alla razia flanco de la animo. Grecoi consideris che musico havis sian originon en la dioi. La nau musoi, filinoi de la dio seuso, estis protectantinoi, principe de penso cae ardoi. Euterpe representis musicon. Si cuni cun siei fratinoi occupis el staran locon el lamita universo de la naturo cae la vivo de la homoi. La musoi presidis penson, inspiron, scienson cae generali cian manifestigion de la spirito. Ili ordigis caosum cae subtenis la universon ciel harmonian elementon. Musicistoi cae cantistoi adoptis la exemploin de la musoi iliaen melodioin cae cantoin, cioi aludante la extraordinaran potenzon de la musoi, povis interveni ec en mensai patologioi, kiel clarigis Platono, Pitagoro, Aristotelo cae Socrato. La greca vira mondo adoris la musoin, cae peretendo ninfoin, nereidoin, cae tiel plu. Sed curiose, ili neniam traducis la existon de la musoi al tio che ili povus esti realai en la corpo de virino. Ciel ili ne vidis bildon de la musoi en la virina sexo? Ciu protimo che la regado de musico cae canto igus ilin perdi la menson ciel ocasis con Odiseo? Spite la gravetson de l'educado en antiqua grecio, ne mirigas che cnabinoi javis tre saman educadon ol cnaboi, char virinoi havis generale malpli da raitoi ol viroi, ancau pri educado cae culturo. La virino estis sub la autoritato de la viroi. Ili estis trainitai por heimai laboroi, cae por servi siain Ili a cefa tasco estis venigi infanoin en la mondon, porque la armeo havu plida soldatoi por la milito. Lau Pandora, la unua virino, estis creita de Zeuso, quiel puno por viroi. Ĉi negativa concepto dauris tra la tempo. Eĉ Aristotelo, filosofo de la y arsento, asertis que virinoi nature estas plima malfortaj ol viroj. tiel la virino considerata quiel eterna ne plena julo la educado por la knavino i consistigis en lerni legadon kai scribadon bazan matematicon por administri la monon de la domo kai iom da muziko kai danzo por plezuro de la stonta ezzo tia maneri oni pravigis ilian escludon ar la publica vivo, lasante al ili la privata spatsum. Cittiu drasta excludo ocasits in Ateno. En Sparto virinoi havis plida liverezzo, vera excepto en la greca mondo, en quiu existis la margenigo de virinoi cae misogina visio pri ili. Tioi virinoi, kiui si povis lerte dansi kai canti, havis plida chansoi por atingi kelcain reservitain roloin en iui eventoi de la publica sfero. Citiui estis funevrai kai religiai ritoi, en kiui musico ludis el staran rolon, kai Delfos, por canti kai dansi interpretante oracoloin la ricevantoi de la donoi de canto cae danzo, estis iunulinoi dotitai de sanctai vocioi, vocioi capablai sentivigi, doni emozioin, cae erlasi sentoin, vocioi capablai resanigi, cae curazi malsanoin. La vinina interpretisto estis capable influi la condutoin de la auscultantoi, char ili auscultis al si pli facile ol al viroi pro la evidentai chialoi de voce registro, ciu vecas pli grandan emozian efficoin ol vira vocio. Tiel, si devis adapti por la desirota celo la giustan modalon, ritmon cae instrumenton por conduci sia in escultantoin al malestrecigio, tranquillo au curagigo. En tiu vira meditista mondo de l'antiqua grecio, esti virino con suffice da talento por el stari qui el poetino cae musicistino. Si esti sapfo de mitileno, ao de Lesbos, que estis nomata la decamuso, la merito de Sapfo en tempo y plena y de y cae mitología y heroi, estis dedici sin al esplorado de subjectivezzo, cae al culto al Afrodito, dino de la amo. y grecae poetinoi ancau usis musicon por tardoni siajn mesaĝojn. que el ili estás, Corina de Tanagra, Cleobulina de Lindos, Anite de Tegea, Gnosis de Locria, Erina de Telos, Praxila de Sicion, Telesila de Argos, Moero de Bizanzo.